Spock, los Jets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Baje inmediatamente! Me temo que me he pasado, capitán. Nadie es perfecto. Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana en el nostre horari habitual. I avui estem molt contents perquè tenim un programa molt bonic, s'acosten ja les eh, festes de Setmana Santa i comencen a arribar-nos el que són les, eh, bé, una mica les pel·lícules d'aquestes tipus més, més infantil, com Monstros contra alienígenes i coses d'aquestes, i bé, que suposo que fan una mica de, de, de festa, per dir-ho d'alguna manera. Comencem ràpidament a presentar l'equip del programa i farem el nostre habitual sumari abans de començar en matèria. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, que avui li, li està xul... Tens els cascos massa alts? Eh, tenim algun problema de, de, de volum, si us plau? A veure... Bé, és igual, la Marta ja parlarà després, eh, esperem que ens pugui arreglar aquests problemes. Jacint Casademont, què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Preparat. Eh, tenim notícies Tinc una calentes avui. notícia per tota la gent que està al paro i amb ganes d'escriure. Sí? Sí. Molt bé. Sí, que potser li trobem feina. Molt bé. A veure si la Marta ha pogut arreglar els problemes tècnics, si pot eh, vocalitzar alguna cosa. Marta, què tal? Eh, pots parlar, dir-nos alguna cosa? Veig que tenim problemes... Eh Bé, eh, és el problema de, de, de fer ràdio eh, a vegades, eh, que mm, hi ha eh, monstres i alienígenes que ens impedeixen fer correctament la feina. Uh, bé, esperem doncs, que almenys puguem tenir la secció de xafarderies a punt. Avui tindrem el que podríem dir uh, un convidat especial, un convidat que, que és el Luis Rosales, que és el, el, que és el màxim responsable, director editorial de la revista Sci-Fi Wall, una, una revista de, dedicada al món de, de la ciència-ficció, una revista doncs, que, que ens agrada i que per tant avui parlarem amb el Lluís de com és portar una revista de ciència-ficció per casa nostra. Eh, a banda d'això també tindrem els nostres espais habituals, sèries, pel·lícules, eh, les estrenes als Estats Units i recordar-vos el concurs, el concurs de Panini Còmics. Com es diu el director d'X-Men Orígenes Lobezno? És la pregunta que fem aquest mes. Com es diu el director d'X-Men Orígenes Lobezno? Aquells que ho sàpiguen tan sols ens han d'enviar un correu electrònic a la segona adreça al és arroba hotmail.com, ningú és arroba hotmail.com i ens heu de deixar els vostres noms i cognoms, població des d'on ens escolteu i la resposta a aquesta pregunta, com es diu el director d'X-Men Origines Lobezno. Teniu de temps fins al 29 d'abril. També teniu un Facebook, el Facebook del Ningú no és perfecte, aneu a la pàgina de Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte i allà ens eh, trobareu eh, a nosaltres i ens podeu agregar, us feu amics del programa, etc. I també tenim la nostra pàgina web on, entren moltes altres coses, us podeu descarregar el programa Uh, la nostra pàgina web és el www.grn.es barra ningú no és, o si aneu a Google i cliqueu ningú no és perfecte, els primers de la llista del Google som nosaltres. Uh, presentant i dirigint el programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat, i sembla que la Marta està disposada ja a dir algunes paraules, has matat els monstres i alienígenes que tenies... Bueno, encara n'hi ha algun de viu per aquí, eh? Bé, ve veig que no podem, en fi, és igual. Uh, què us sembla? Anem directament al cinema, sí? A veure si som capaços de sobreviure a l'experiència avui. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Mr. President, Mr. President, we have a situation. Once again, a UFO has landed in America. The only country UFOs ever seem to land in. Humans of Earth, my quest has led me to your planet. Give it to me now! You should in no way take any of this personally. It's just business. Galaxar out. Somebody think of something and think of it fast. Mr. President, we need a Hail Mary pass. We need raw power. We need monsters. Say hello to Insectosaurus. Don't scare Insectosaurus. It's okay, buddy. I'm not gonna let the human hurt you. Here we have the missing link, a 20,000-year-old fishman hem començat pel tràiler de Monstres contra alienígenes i més l'hem escoltat en versió original perquè com que en molts pocs llocs suposo que es podrà veure en versió original i per les veus que hi han com a mínim val la pena, és una de les coses que cuida eh, DreamWorks que potser, a veure, tampoc faria molta falta, mm, perquè mm, s'hi gasten molts de diners en aquest aspecte, i la veritat, eh, en altres aspectes, com per exemple el guió de les seves pel·lícules, hi destinen un pressupost eh, mm, eh pírric. Per tant, a veure, que potser no caldria tanta veu famosa, sinó que també seria bo doncs, fer bons guions eh, de les seves pel·lícules. Monstres contra alienígenes és una pel·lícula que ha dirigit el Rob Letterman i el Conrad Vernon amb les veus en versió original, que són algunes de les que estàvem escoltant ara mateix, com la Reese Witherspoon, l'actor còmic Seth Rogen, i el Hugh Glory, el conegut eh, House de la sèrie de televisió. Uh, primer de tot, parlem una mica, ens situem en el que és aquests mon monstres contra alienígenes, ja que és una d'aquestes pel·lícules que, com a mesura per l'antipirateria i perquè la gent vagi a les sales, Hollywood ha ressuscitat un vell concepte que donaven per perdut, es tracta del cinema en tres dimensions. Sí que és cert que la tecnologia ha avançat i que el 3D actual no és el mateix d'abans. Recentment s'ha estrenat en aquest format als Estats Units Los Mundos de Coraline, però Monstres contra alienígenes és la primera pel·lícula animada ideada per la seva projecció en 3D. És a dir, el que hem vist fins ara són pel·lícules que, a més a més, Mm, s'han passat en 3D. No, no, aquesta ha estat confeccionada només i exclusivament per ser exhibida en tres dimensions. Vol, per exemple, també s'ha exhibit en 3D, però va ser feta pensada en 2D, eh, perquè veieu una mica la diferència. Si es vol fer un film express d'origen en 3D, el cos mm, es dispara, es dispara moltíssim. I d'això doncs, que s'ho mirin una mica per veure quines pel·lícules fan expressament en aquest format o no. És cert que, a veure, si no es fan en aquest format expressament, no llueix tant. El directiu de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, està venent el peix i diu que el futur del cinema passa en 3D i que el cinema, i que fins i tot mmm, Juno, és a dir, el cinema independent i pel·lícules com Juno s'haurien de veure en 3D. Eh? Aquest home, a veure, d'aquestes declaracions deduint que o bé Katzenberg s'ha begut bueno, ha begut um, tot el dia o que és capaç de prostituir-se per cada centau de dòlar. Eh? Mm, aquí doncs, um, us deixo escollir l'opció que més us agradi. De totes maneres, poques sales s'hi estan adaptant, hem de dir que el cost és, és molt alt i la crisi econòmica no convida a fer-ho. De totes maneres, Sí que és cert que al nostre país s'han duplicat el nombre de sales en pocs mesos que, que s'adapten a aquest format, bàsicament doncs, pensant en el futur i amb el tema de la pirateria. Anant a la pel·lícula, doncs argumentalment mmm, no ha tingut unes crítiques gens bones, malgrat que visualment val la pena. Vaja, que és la típica producció de DreamWorks a l'estil de Shrek 2 i 3 que no arriba a la sola de sabata de qualsevol producció de Pixar. La història sobre una jove que és xafada per un meteorit i es converteix en una dona gegant de 16 metres. L'exèrcit la captura la tanca amb altres monstres, entre els que trobem un mig humà i mig peix, o un ser fet de gelatina. Quan uns extraterrestres arriben a la Terra per reclamar el planeta, l'exèrcit deixa anar els monstres perquè vencin els alienígenes. La pel·lícula rendeix homenatge a clàssics de la ciència-ficció dels anys 50, com per exemple l'ataque de la mujer de 50 pies, aquí també veiem doncs, una dona gegant, o més recents com Encuentros en la tercera fase. De totes maneres, espereu-vos a la secció de Box Office on comentarem la rebuda crítica que ha tingut aquests monstres contra alienígenes A los Estados Unidos. Cuando llega, todos los ojos están puestos en ella. Cuando está ausente, es el tema principal de conversación. La emperadora de la moda, la duquesa de Devonshire. Estoy convencida de que vas a ser feliz con él. Lo seré, mamá. ¿Qué quieren? Verme a mí y a mi nueva esposa. Puede resultar molesto, pero te acostumbrarás. El deber de su excelencia es engendrar un heredero. El matrimonio conlleva ciertas obligaciones, por muy onerosas que puedan parecer. No digo que no sea amable, pero nunca habla conmigo. No estoy de humor para conversaciones. Oh, Os he visto hablando con mi marido. Sí, él quería bailar. Pedí un heredero varón. Es perfecta. Entre todas las mujeres de Inglaterra, tuviste que lanzarte sobre ella. Quiero que se vaya. No puedo pedirle eso. ¿Qué tengo yo de malo? Això que estem escoltant és La duquesa, pel·lícula de Saul Deep, en Kira Knightley, Ralph Fiennes i Charlotte Rampling. És l'adaptació del bestseller de Manda Foreman sobre la vida de Georgina Spencer, duquesa de Devonshire, avantpassada de Diana de Gales. La duquesa és la història, és una història d'època sobre una dona que es va casar massa jove en una època plena de canvis. L'acció ens situa a finals del segle XVIII a Anglaterra sota el regnat inestable de Jordi III. Anglaterra ha perdut eh, les colònies a Amèrica i Georgiana, amb 17 anys, es veu obligada a comprometre's amb el duc de, el duc de Devonshire, que desitja tenir descendència masculina que perpetui el seu llinatge. Incapaç de donar-li un fill, no tardaran a entrar en escena Lady Elizabeth, amb la que acabarà compartint casa i marit. Hem de dir que la duquesa es volcarà en la vida social, política i tindrà un romans amb el seu amor de joventut. Hem de dir que, curiosament, aquesta pel·lícula La duquesa a Anglaterra ha despertat certa polèmica al comparar la vida de la duquesa amb la de Lady Di, fins i tot el tràiler eh, hi ha, fut, o sigui, hi ha un moment d'imatges de, de, la, de Lady Di. De fet, ja és una polèmica i que va, que va néixer amb la publicació del llibre eh, i que s'ha perpetuat amb la seva adaptació cinematogràfica. Eh, la duquesa pretén ser una pel·lícula d'època amb una protagonista femenina força actual. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. If you've something to hide, you shouldn't even be here. I anem per la següent, la lista. Pel·lícula de Marcel Negger, amb McGregor, Hugh Jackman i Michelle Williams. Eh, qualsevol amb aquest repartiment pensaria, oh, una pel·lícula més interessant. Bé, de fet, es tracta d'un thriller estrenat fa un any als Estats Units. Un any vull dir 365 dies, eh, que quedi clar. Va ser un fracàs absolut. Només va recaptar 4 milions de dòlars i col·lecciona males crítiques com els nens cromos. La història. Enmig de l'elit de Manhattan trobem a Jonathan McQuarrie, un auditor que treballa tot el dia i no té vida més enllà de la feina. Casualment coneix a Wyatt Bowes, un advocat que li mostra un racó decadent només accessible per directius d'alta volada. Aquest racó està ple de dones guapes disponibles eh, aquests homes, això sí, vestits amb, amb allò, uniformes trajos de 4.000 dòlars. Per aquells que treballen 18 hores al dia existeix a banda La Llista, un club del sexe on s'hi accedeix a través d'un telèfon mòbil i pronunciant les paraules «Estàs lliure aquesta nit?» Doncs així, amb aquest to, eh, a més a més. La clau del plaer sexual doncs, és aquest, aquest missatge de mòbil. Jonathan tindrà un embolic amb una desconeguda que coneixerà com a S i que li mostrarà un món que mai hagués imaginat, el de les trampes i els assassinats. Mm. Mm, és una pel·lícula que faci massa bona pinta, la veritat. Però té escenes molt interessants. Jo n'he vist alguna per internet i té escenes sí, molt... No, no, no es veu res. Escen... No es veu res. Mm, hi ha un en un sofà amb Michelle Williams uh mhm. -huh. que mm, es veu bastant, eh? Sí, sí, bueno, no sé. Pues sí, si ara... Aquests 5 minuts valen la pena, l'altre... Només per això, ja. Bé, anem per la darrera de les estrenes. Mm -hmm. I acabem amb Fast and Furious, pel·lícula de Justin Lin amb Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez i Jordana Brewster. És la quarta part de la saga que recupera tots els protagonistes de la primera. Eh? Allò, mm, bueno, una il·lusió que no veieu. Representa que han passat 8 anys d'allò i Dom Toretto els ha passat a la República Dominicana, si és que us interessava, amagant-se de la justícia de Nord-Amèrica juntament amb Leti, la seva xicota. Una tragèdia personal obliga a tornar a Los Angeles on es retroba amb la gent Brian O'Connor, rivals en la justícia, però que es professen una admiració mútua. Dom i Brian hauran d'unir les seves forces quan s'infiltrin en una banda que trafica amb droga de mala qualitat que està arreu dels carrers del país. A mi m'agradarà com un accepta que l'altre intervingui en una operació policial. Encara no acabo d'entendre com anirà això, però bé. Per embolicar-ho més, la germana d'Hom s'embolicarà amb Brian. Eh? És dir, ja tenim aquí el, el, bueno, un triangle absolutament format. El director és el mateix que el de la tercera part, és a dir, a todo gas Tokyo Race. Eh, bé, no sé, <laughs> aquí queda. Poc més afegir que va destinada, doncs això sí, al mateix públic que no es va marejar i que van sobreviure els seus timpans, almenys, el que va ser la primera de les pel·lícules de la saga. Música I amb això que, bé, una setmana de pel·lícules eh, per nens, eh, alguna d'època i poca cosa més, eh, se'ns presenta aquesta prèvia de Setmana Santa. Nosaltres el que fem serà anar directament amb les notícies, com sempre ben calentes. Hola. Doncs comencem quan vulguis, Jacint. Doncs comencem. Uh, primer de tot, fer referència a aquest dia 1 d'abril, que no sé si ho sabeu, pel món americà. Sí, el, el, sí, el dia... Full Day, Aprils Full, que és el dia dels innocents, que és l'1 d'abril als Estats Units. Doncs una de les notícies que m'ha criat més l'atenció era que deien en un diari que hi hauria segona trilogia de Matrix. Uh -huh. Aquesta és la seva gran broma. A mi em sona amenaça. Sí, sí, a mi em fa por. Això és per amagar-se sota del llit. Ah, ben aviat s'ha descobert que era mentida perquè només comptar amb aquest actor perquè deien que un nou protagonista seria Robert Pattinson, recordarà per totes les adolescents pel seu gran paper a Crepúsculo. Sí, i a Harry Potter 4, que bueno, és que n'hi ha més d'una que... Bueno, però feia un jo tampoc era no, molt No, no, no, però hi ha nenes que les seves ah! tenen a Harry Potter... Sí, sí, ah! és allò de, de... És el duc americà. És, eh, sí, sí, sí. Eh? Allò de... Bé, en fi, és igual, no va dir alguna bajanada, però... L'argument està molt treballat, eh, tractaria sobre els nous rebels que hi ha visquent allà... O sigui, no, estàs donant no una notícia d'una cosa que no, que no existirà. Sí, però és que m'ha fet molta gràcia, es trobo molt divertit. Aquesta aquí sí que és la falsa, eh? Però espera, t'explico l'argument Vols saber de què anirà? No, perquè no existirà aquesta pel·lícula, és que... Però si veuen que té èxit, són capaços... Tonta, sí, no, no és April's Full Day, doncs bé, els nous rebels no, introdueixen Marta, no parlar, doncs un virus a Matrix mm? per ressuscitar en Neo, i en Neo els torna a alliberar. O si sigui, en Neo en vivia, encara. No, moria al final de la tercera. Què coi moria? No, no, no moria. Sí, com Jesucrist, Anda, que feien ja. paral·lelismes i coses d'aquest. Bé, una altra notícia, si aquesta no t'agrada, tenim aquesta que encara és pitjor. X-Men Origins Lobezno, mm. pues, ja està penjada a internet. Molt malament. Se li s'ha escapat de les mans es veu que ja circula una còpia per internet. Des, mm. des d'aquí diem a la gent que no se la descarregui. Aquesta pel·lícula s'ha de veure en pantalla gran, si us plau. No feu aquest, eh, aquesta cosa de, de baixar-vos aquesta pel·lícula. No. No crec que la gent se la baixi, els fans, no... No, a més, s'ha de veure en pantalla gran eh, aquest tipus de pel·lícula, home. Després, Peter Morgan, el guionista que va portar a la gran pantalla La Reina, el, la mm. pel·lícula que hi ha Helen Mirren i tot això, vol fer una altra pel·lícula tractant sobre Anthony Blair, que seria Special Relationship Uh mhm. -huh. sí? bueno, amb Michael Sheen de nou, que tornaria a fer a Blair, Dennis Quaid com a Bill Clinton i després tindríem a la Julianne Moore com a Hillary Clinton i tractaria la relació entre aquests dos presidents. Bé, bueno. Ha sortit guanyant... Ei! Home, hola Marta! Has tornat! Sí. Ha sortit guanyant la Hillary Clinton en aquesta pel·lícula, eh? Home, sí. Sí, sí, bastant, bastant. I qui, eh, qui has dit que feia de Bill Clinton? En Dennis Quaid. Dennis Quaid. També, també, també. Sí, sí, <laughs> també. No es poden queixar, cap. I Tony Blair també ha sortit Perquè guanyant. Perquè l'Owen Wilson, com a Shin. Bill Clinton... Em sembla que ho dit com a Sox, que era el gatet de, <laughs> dels no. Clinton. Home, no, no li veig, però... Hmm. Després, els germans Ferrelli, que volen portar la gran pantalla. Uh, bueno, és una sèrie americana que aquí no, va, no és coneguda, que és eh, Three Stooges, que són tres comedians a eh, mitjans de eh, segle als Estats Units que va tenir molt d'èxit i ja els adoren molts. Molts famosos són fanàtics seus, però que aquí no, no va tenir cap repercussió. Doncs els Ferrelem volen fer una pel·lícula i han contractat els tres actors protagonistes, que són Son Penn, que és un declarat admirador d'aquests tres comedians, Jim Carrey i Benicio del Toro. Realment... Ja, ja, ja, ja t'he dit que no m'interessa, eh, d'entrada, eh, ja t'he dit que no... Però gens, eh? però ja es veu que són molt clàssics i és com un tòrem, és com una espècie de Chaplin però que va tenir molt d'èxit allà. No, per, favor, una espècie de Chaplin. Amb el sentit humorístic, sí, és un sí. dels referents i tot això. I ja et dic, molt, tots aquests sectors s'han declarat fans. Tots tres s'hi semblen molt, l'únic problema és que Carrey, per fer el paper que feia aquell home, es tindrà que engreixar molts i molts quilos que no sé si li surt a compte no, eh. No, això vol ser com, com Eddie Murphy. Uh... No, no, no, per favor. <laughs> i desdoblar i fer tots els personatges. Exacte, ja està. Després Però, una que... Uh, un moment, uh... ostres, se m'han anat a Camel... No. Ja sí, continua, de, sisplau. Vale. No, eh, la pel·lícula que va fer el de Gris, que no me'n recordo ara, no m'ha sortit... Hairspray. Hairspray. El Travolta, que anava disfressat. Travolta, anava disfressat sí. i, i molt voluminós i estava molt bé. Doncs sí, sí. comentem-li o no? li comentem que agafi no el mateix. No cal que s'engreixi. No cal, no fa falta. Poc, tots coneixem que Carrey, quan em va fer fet, Man no, on the Moon... No, no, no cal ni que la, la faci aquesta pel·lícula. Però quan va fer Man on the Moon... Ni aquesta ni cap altra. Bueno, puc, ja està, ja passo la notícia. Sí, Man on the Moon, Man on the Moon, què passa? A eh, quan va fer Man on the Moon sí. es va ficar tant al paper que deien que el tenien que tractar d'Andy Kaufman, ell. Eh? que és un segon seguit, li agrada ficar-se dins els personatges. Jo n'estic segur que si li diuen de fer, ell es voldrà engreixar, perquè és un fric i es pensa que és bon actor. Molt bé, doncs que s'engreixi. Després, David Cronenberg, que aquest també m'encanta la idea que ha tingut, diu que vol fer la segona part de de l'Este. Bé, eh? La pel·lícula no va ser un gran èxit de, de guixeta, va aconseguir 56,1 milions de dòlars mundialment parlant, però diu Cronenberg que era, és la primera seqüela que realment en té ganes d'explicar el que li passa als personatges. No, de fet, és una molt bona pel·lícula, per tant, bé. I com que eh, el senyor Mortensen ho va fer bastant bé i uh mhm. -huh. també es va ficar dins el personatge i tot això, s'ha recuperat el personatge i tirar endavant. Després, Sucker Punch, que és una pel·lícula que està preparant Zack Snyder, que és amb més baix pressupost que Watchmen, i és una idea original seva. I seria una espècie de versió o pseudoversió d'Alicia en el País de les Meravilles, on tractaria d'un adolescent que és lobotomitzada, quina paraula tan maca, uh ah. -huh. i s'endins en un món de fantasia per allunyar-se de tot. Ojo al repartiment, perquè hi hauria Vanessa Hudgens, que és la de High School Musical, Abby Cornish, eh? que aquesta no la conec. No, i l'altra tampoc. Rachel Wood, que és la de Luchador, sí. com a referent proper. La filla, la filla de... Emma Stone, que ara no recordo qui era, i Emily Browning, que és la nena... El que dius, atenció al repartiment, és un repartiment de d'actors desconeguts. Tu no has vist les fotos de totes juntes? Vestides, no? Bueno, juntes. Bé, què més? Uh, L'Emily Browning és la nena que sortia a una sèrie de catastròfiques desditxes. I per últim, el que us havia promès per tothom que estigui al paro, sàpiga anglès i tingui ganes d'escriure, Marvel està buscant guionistes. Ha tirat endavant un nou projecte que cada any agafarà cinc guionistes diferents per escriure els guions de les possibles adaptacions al cinema. Uh mm-hmm. -huh. Les condicions és que has de viure un any als estudis... Ah, és fantàstic, jo per em, firmo. Per empapar-te de tot i cobraries 100.000 dòlars anuals. Tu, em va, em va bé. Està bastant em va bé, bé. Va bé, sí, sí, sí. Podem arribar a un acord eh, el director d'aquest nou projecte és en Kevin Feige, que és el director de l'apartament de films de Marvel, i els projectes en què treballaria aquesta gent seria Black Panther, Cable, que aquí ja m'he quedat una mica... Eh? Doctor Strange, Iron Fist, Nighthawk i Vision. Bé, molt bé. O sigui que ja sabeu, qui vulgui buscar feina i sàpiga escriure en anglès... Doncs anem a Marvel. Que, que provi. A veure si ens volen, eh? Enviarem el currículum. Doncs eh, molt bé, fins aquí les notícies. Sí. I nosaltres continuem amb el box office. El que més dona als Estats Units, el box office. 1, 2, 1, 2, 3... Doncs amb la banda sonora de Monstres contra alienígenes comencem a la posició número 5 Duplicity, dues setmanes amb 25 milions de dòlars, a la 4 I Love You Man, dues setmanes amb 37, a la 3 Knowing, dues setmanes amb 46, a la 2 The Haunting in Connecticut, entrada de la setmana amb 23, i a la posició número 1 Monstres contra alienígenes, entrada de la setmana amb 58 milions. Let's go, let's go, let's go. Als Estats Units, estrenada la setmana passada, Monstres contra alienígenes té una mitjana de 100 més per la crítica. El taibar de Boston Globe diu si has de veure Monsters contra Aliens i si ets pare ho hauràs de fer, assegura't que és la versió en 3D. Li posa una B menys. El Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu «Suposo que als nens els agradarà aquesta pel·lícula, especialment els que estiguin per sota de l'edat de la raó, també una B menys. El Mike Pace del Chicago Tribune diu «Pel títol semblava divertida» i li posa una C. El Bill Gibron pel film, del film crític diu «Una mica de màgia cinematogràfica rendida per munts i munts d'estupideses de guió». Una C. El Kirk Heinekut, del Hollywood Reporter, diu que està ple de bufonades d'acció i ciència-ficció i gags de pel·lícules de monstres. I li posa una B i les dues últimes crítiques, la del James Barandinelli, de Real Beast, diu la 3D és una distracció, però en aquest cas és una bona cosa, perquè les coses es viuen més, li posa bé menys. I la Claudia Puig, de Saturday, diu colors brillants, personatges guanyadors i enèrgics, efectes visuals, tots en concert. En l'animació 3D al servei d'intensificar l'experiència. Li posa una B. Finalment, en el segon lloc entra The Haunting in Connecticut, una pel·lícula de terror protagonitzada per Virginia Madsen. Aquest film reincideix en el tema de Casa Encantada. En aquesta ocasió és una família que es veu obligada a mudar-se en una casa prop d'un hospital perquè el seu fill té càncer. La família descobreix que la casa havia estat un antic dipòsit de cadàvers i demanar ajuda a un caçafantasmes després d'experimentar experiències sobrenaturals i violentes. Eh? No és Bill Murray, ja t'aviso. Però a Amèrica, sempre que canvien de casa, té que haver-hi esperits, no? Sí, si sí, no, sí. ja no val la pena canviar-se. Que va, que va, que va. Eh? Futuda, futuda la cosa. I en aquest cas, si era un dipòsit de cadàvers, millor encara. Sí, eh, i sempre hi ha passat algú dolent a aquella sí, casa ah, i sempre és molt barat i no sospiten. Diu, ah, és una oportunitat única. Això. Bé, la mitjana de la crítica, 100 menys. El Wesley Morris del Boston Globe diu, aquest no és un director, és una farsa, eh? directament. Li posa una D al director i a la pel·lícula. I el Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu, no en crec ni un tros de veritat d'aquesta pel·lícula. I li posa una C. Eh? Per tant, malament. Bé, fins aquí el box office i nosaltres ja anirem allò preparadets, que anem per l'entrevista. L'entrevista. L'entrevista. hablar un poco del que es el mundo de las revistas de, ciencia ficción y hemos invitado al que es el director editorial de la revista Sci-Fi World, que, que, nos gusta mucho, que, que es Luis Rosales. Eh, buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, eh, a ver, la primera, la primera cosa que, que, te queríamos preguntar es cómo nació la idea de realizar una revista de ciencia ficción. Pues te cuento, allá por el 2005 eh, queríamos eh, sacar adelante un fanzine en aquel momento que fuera un poco la revista que a nosotros nos gustaría comprar en los kioscos. Eh, en aquel momento estábamos todos trabajando, hablo de, mí y mis compañeros, trabajando en actividades relacionadas con el mundo de la imagen, diseñadores gráficos, publicidad y demás y mm, estábamos haciendo carátulas porque no nos gustaban las carátulas que traían los DVDs originales y bueno pues reuniendo material y, historias y la, pasión que siempre nos hemos tenido por el mundo del fandom no pues al final eh, sacamos el primer número nos sorprendió bastante no podíamos optar a una revista en papel pero eh, la sacamos en internet en formato PDF tuvimos cerca de las 60.000 descargas de aquel primer número y, bueno, de ahí fui, sacamos tres números en total de ese, de ese fanzine, que era Sci-Fi World, igual que la, que la revista actual. Y nos llamaron del canal Sci-Fi de NBC Universal para porque les gustaba el, magazine y queríamos querían que, hiciera, que hiciéramos uno para ellos. Estuvimos dos años haciendo la revista Sci-Fi y bueno, al final pues nos hemos independizado y hemos salido a papel por fin. Ya hace ya un año aproximadamente, ¿no? Exacto. Estamos ahora mismo en la calle con el número 13. Muy bien. ¿No tuvisteis eh, miedo después de las malas experiencias de anteriores proyectos parecidos como la revista Star Fiction hace muchos años, ya más recientemente SFX, avaladas por revistas madre de éxito en Estados Unidos e Inglaterra? Eh, a ver, yo creo que lo que ha sucedido hasta ahora en el mundo de las revistas de cine fantástico, sobre todo, es que la, inmensa mayoría eran franquicias eh, que se traían importadas de Estados Unidos. Y por un lado los textos estaban traducidos literalmente la inmensa mayoría de las veces. No era un contenido redactado o hecho por un, para, para el público español, digamos, ¿no? Era más bien mm, eso, una traducción literal de lo que se publicaba en otros por otros lares y que nos llegaba entonces, el primer año funcionaba porque la digamos la franquicia era muy barata, pero el, problema venía cuando había que renovar esos derechos y entonces pues se complicaba mucho a nivel de ventas, digamos que no, no se sufragaban los gastos de la publicación para lo que te pedían, De la franquicia. Ah, es cierto que ha habido intentos eh, en España muy buenos como Fantasy Magazine o algunas otras, pero es una pena que no, no hayan logrado fructificar. ¿no? Nosotros de momento tampoco podemos decir que estemos fructificando, estamos con tres números en la calle y, bueno, con una crisis encima, como quien dice. ¿no? Ah, ¿Qué se puede encontrar el lector que compre por primera vez un número de Safe Wall? O sea, los... Eh, te, estoy escuchando muy mal. Sí, no, te repito, eh, te repito la pregunta, que un lector que mm, decide comprar por primera vez la revista, ¿qué, ¿qué, se va a encontrar? Pues ahora mismo estamos justo con este número dando un pequeño cambio. En eh, la revista hasta ahora había una sección de actualidad que vamos a intentar potenciar a nivel de noticias, aunque ya las tenemos muchísimo más actualizadas que en cualquier revista de papel en, la web. Eh, entonces eh, hemos dejado un poquito, un poquito, no, no desaparece del todo la actualidad para centrarnos más en contenidos retrospectivos. Tenemos secciones como Maestros del Fantástico, en la que hablamos de personalidades influyentes dentro del género. Eh, acabamos de empezar una que se llama Aquellos Maravillosos 80, que está dedicada a todos esos iconos que nos dio esa década maravillosa. Eh, tenemos La Máquina del Tiempo, en la que hablamos de películas de cualquier época. Eh, y bueno, los lanzamientos de DVD, libros, cómics un poquito de todo lo que nos gusta. ¿no? Hmm, o sea, habéis cambiado un poco la, la política editorial para compensar lo que son la actualidad con, clásicos de género, digamos. Sí, sí, nos estamos haciendo una revista quizás más retrospectiva. ¿Te sientes particularmente orgulloso de algún reportaje o entrevista que habéis publicado? Eh, curiosamente, de una de las que más orgulloso me siento no se ha publicado. Vaya. <laughs> sí. Eh, en noviembre del pasado año eh, tuvimos la suerte de poder viajar a Londres para, para ir a conocer a Christopher Lee a su casa. Hombre. Y eso fue un momento realmente inolvidable, el poder estar en, casa del conde Drácula, ¿no? <laughs> <laughs> en su salón sentado tomando un té y, verlo en zapatillas me parecía absolutamente inaudito. ¿Da, da miedo? Mm, no, es encantador. Ah, <laughs> pese, a, lo que se cuenta de, él, que, es un cascarrabias, que, que, va, todo lo contrario. Es una persona absolutamente encantadora, muy educada y, lo que sí impresiona, es muy alto, tiene una voz muy profunda y, no sé, es un mito viviente, ¿no? te sientes empequeñecido, ya no por la altura, sino por porque estás con Christopher Lee. Claro. <laughs> ¿Y este reportaje eh, no es posible mm, verlo en algún futuro próximo? Sí, se publicará. Se publicará. Lo que pasa es que estamos esperando el momento idóneo, eh, porque ah, justo cuando, cuando lo visitamos acabamos de publicar un repaso a toda la toda la filmografía de la Hammer de, vampiros, entonces se había tocado mucho Drácula y decidimos dejarlo para más adelante. Muy bien, pues estaremos atentos cuando, cuando salga paralelamente a la revista Sci-Fi World, eh, habéis publicado diferentes monográficos. Además, también he visto que habéis publicado un cómic de King Kong. ¿Nos podéis explicar en qué consisten estas publicaciones paralelas y si hay alguna próximamente que valga la pena destacar? Sí, te cuento. Eh, paralelamente a la revista tenemos eh, una, una revista, digamos, de periodicidad trimestral, aunque se está volviendo a periódica cada vez, ¿no? Eh, que se llama Historias Asombrosas. Es una revista pensada para dar cabida a todos estos escritores que están comenzando y que, que optan por el género fantástico, que tengan un lugar donde poder publicar. Sí es cierto que, que los intentamos alternar con, con autores consagrados. Hemos tenido a Laura Gallego, hemos tenido a Ramsey Campbell, a Domingo Santos, eh, pero bueno, también hemos tenido muchos nombres nuevos, ¿no? Eh, luego, eh, King Kong Solidario, eh, que es a lo que te referías, eh, no es un cómic en sí, sino es un libro, un catálogo que recoge unas ilustraciones que realizaron diversos dibujantes sobre la figura de King Kong para celebrar el, aniversario del personaje, ¿no? y que se expuso en el Festival de Sitges de 2008 y el dinero recaudado se dona a Médicos Sin Fronteras. Y luego, en cuanto a publicaciones, pues mira, también te diré que hemos publicado la, única biografía que existe en el mundo de, John Philip Lau, escrita por Carlos Aguilar y Anita Haas, en colaboración con otra revista de cine fantástico, eh, que es Quatermass. Eh, eh, y en un futuro, un futuro muy cercano, vamos a publicar dos, dos antes del verano posiblemente y una después del verano, que serán tres libros, uno de, dos de ellos con Paul Nassi de manera, de diferente manera como protagonista. Uno es su biografía, que será la más completa hasta el momento, con más de 600 fotos y un despliegue bastante grande. Y otra será un libro de relatos escritos por el propio Paul, que relatan toda la historia de Laric de Marnac, que es uno de sus personajes más conocidos, eh, que estarán también acompañados de las ilustraciones de Javier Trujillo. Y luego ya para después de verano te puedo decir que vamos a sacar también un libro sobre, sobre el cine fantástico español. Muy bien. De las próximas estrenas de cine fantástico actuales, mm, así como aficionado, ¿cuál crees que son las que más prometen? Star Trek. ¿Es ¿Eh que sí? <laughs> Sin duda, vamos. Es la peli que nos tiene ahora mismo a todos en la redacción con las, las uñas bastante devoradas. Estamos esperando que llegue mayo para poder disfrutarla con intensidad. Hmm, bueno, te iba a hacer la pregunta luego, pero te la hago ahora. Ah, ¿Nos puedes avanzar un poco los contenidos de los, de los números de, abril y mayo? Que ya veo que el de mayo va a ser bastante de Star Trek. Pues a ver, no va a ser tanto de Star Trek como te piensas. Oh. <laughs> Mira, de abril, que ya está en la calle, eh, te puedo decir que eh, empieza la sección que te comentaba antes, de aquellos maravillosos 80, dedicada a Chucky, eh, un muñeco diabólico. Eh, tenemos una máquina del tiempo dedicada al aullido del diablo, la película maldita de Paul Nashi. Eh, comienza a escribir con nosotros también Tomás Fernández Valentí, que, es un crítico muy reputado en España y que nos ha preparado un, especial sobre el vampirismo y la infancia eh, además de la cobertura del Fantasporto 2008 y llevamos tres entrevistas, una con Carlos Aguilar, otra con Julián Lara y otra eh, con JJ Abrams exclusiva sobre Star, Trek, adelantándonos un poquito. Y luego ¿Fuisteis a casa de Abrams también o no? ¿Perdón? Si fuisteis a casa de JJ Abrams. No, no, no, no, no, no. no, <laughs> este no. Vale. Pero para mayo, pues en un principio te puedo decir que aquellos maravillosos 80 estará dedicado a, Freddy Krueger, Maestros del Fantástico estará dedicado a Wes Craven, La Máquina del Tiempo será la noche, noche de miedo, y hasta ahí puedo leer. <laughs> y reportajes sobre Star Trek, ¿no? Supongo. Ah, amigo. Ah. <laughs> Eso es secreto de sumario. Vale, vale, pero estaremos allí, ¿eh? Ah, para ver a ver qué publicáis de Star Trek. <laughs> Sobre... Sí, algo publicaremos, desde luego. Ya me imagino. Ah, una de las cosas que también he observado en la revista Sci-Fi World es que también habláis de, de, series de televisión. En marzo, por ejemplo, publicáis un artículo sobre True Blood. ¿Cuál consideras cuál es la mejor serie de televisión actual, así de género, y de las clásicas? De género actual, pues yo me decantaría quizás por Galáctica. Es la que dice todo el mundo, ¿eh? Sí, es que es absolutamente alucinante. <laughs> Sí, sí, estoy de acuerdo, El nivel de guión, me parece increíble hacer una, una serie de ciencia ficción con naves espaciales en la que las naves espaciales son lo de menos. O sea, es una serie muy centrada en los personajes, que cada personaje además está muy definido, tienen una personalidad muy marcada y están muy trabajados. Y de las clásicas, pues yo qué quieres que te diga, yo Star Trek. Muy bien, pues eh, la película con los personajes de la serie original será, bueno, orgásmico, ¿eh? Casi. Sí, espero, espero que sea <laughs> orgásmico. Este es eh, eh, lo de las uñas mordidas que te comentaba antes. Sí, es por estar. Eh, viene, un poquito dado precisamente por lo que puede haber hecho Abrams con, una serie tan mítica, ¿no? Ya como huele que, mm, o sea, que el estilo narrativo no va a tener nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, por las imágenes que hemos visto. Sí, desde luego. Pero es un paso adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, si no sé si, habéis estado atentos a, nuestra web, <laughs> pero te diré que, además de que empiezan a sonar rumores de una nueva serie de Star Trek, ya se están haciendo planes para la secuela. Sí, sí, correcto, que salió la noticia esta semana, es verdad. Pues eh, una cosa que me ha venido ahora a la mente, eh, comentando antes el tema de Galáctica, ¿tú estarías de acuerdo eso que dicen que Galáctica es el ala oeste del espacio? El ala oeste del espacio. Sí. Podría ser, pero me imagino que va por, las tramas políticas y demás, pero realmente eh, ha habido otras series de ciencia ficción muy políticas, como por ejemplo Babylon 5. No, yo no estaría de acuerdo. Muy bien, Luis, pues eh, nada, hasta aquí. Eh, recordamos que vuestra página web es www.scifaworld.es. para aquellos que quieran, pues que tienen mucha información allí. Y la revista es mensual cada mes en su kiosco. Pues muchísimas gracias. Pues uh, ha sido un placer hablar contigo y Igualmente. hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo. Adiós, que vaya bien. Chao. Doncs eh, fins aquí nosaltres l'entrevista i ara el que farem serà que la Marta ja posa, eh, com aquell que diu, sintonia i ens anem directament a les xafraderies a Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, quan vulguis comencem. Doncs uh, vinga. El fill, uh, mira, uh, això ve d'acord amb l'estrena que heu dit Monstres i contra alienígenes, mm -hmm. que per cert s'estrena en català. Sí, sí, sí, s'estrena en català. Doncs el fill de Reese Witherspoon, que com bé has dit, doble la gegant, no?, la nena Bueno, li posa la veu a la nena gegant. Sí. No? Uh, doncs el fill de Reese Witherspoon somia amb un futur lluitar contra alienígenes. L'actriu de 33 anys que posa la veu a la dona gegant de la pel·lícula Monstres contra Aliens o alienígenes? Alienígenes. Alienígenes. Es va assegurar de portar els seus fills... Aliens no, que ara veurem aquí els Predators, sí, també. Sí. <laughs> jo és que, en fi, m'esperava alguna així. Deacon, Deacon, es diu el seu fill, de 5 anys, i Ava, de nou, a veure l'estrena del film. Però quan Witherspoon els va preguntar, quan va, va acabar la pel·lícula, eh, què ha significat per vosaltres, fills, la pel·lícula? Que dius, quina pregunta més tor veure, tornapipes. Jo, a veure, a, a, Monstres contra aliens no és la pel·lícula que després faries un cinefòrum. Doncs allò ho volia fer amb els seus fills. Ja, ja, bé no sé, és una mica rara. La qüestió és que la filla va tenir una resposta bastant raonable, tipus, sí, doncs que no has de subestimar ningú. Hmm. Això va dir la nena de 9 anys. I el fill va dir, Mama, quan vinguin els alienígenes hauràs de matar-los a tots. O sigui, transformar-se en una dona gegant... No, que és... ell, ell es creu que, que, que existeixen, eh? o sigui, que, ah. que poden venir i... I la seva mare va dir eh, veig que no ha <laughs> funcionat gaire. Torna-la a mirar Torna... i m'ho tornes a dir. <laughs> en fi, Ai, quasi me pilla el dit el, el, el CD. Ai, està viu, està el viu. El CD assassí, Marta. Pensen ja en una seqüela de l'onzena pel·lícula de Star Trek. Com ara... Eh, Com ara mateix Javier. acabam de, de comentar, sí. Els caps de Paramount... Amb en Luis, perdó. Amb en Luis, sí. Mm els caps de Paramount Pictures han donat llum verda a una altra pel·lícula de Star Trek quan encara falta un mes perquè s'estreni el film de J.J. Abrams. La qüestió és que estan tan segurs que serà un èxit de taquilla que ja estan planejant una seqüela. Els caps de Paramount ja han reclutat un equip de guionistes. Com a primer pas per posar-la en marxa són Roberto Orsi, Alex Kurzman... Són els mateixos. I Damon Lindelof. Que aquí aquest s'afegeix, que només és productor en aquesta primera part, i aquest s'afegeix que suposa que ja haurà acabat els guions per Perdidos i que farà el guió d'aquesta nova part d'Estat Però agafaran en JJ de nou com a director? Bueno, la Marta ah. t'ho explica, ara t'ho explica. Dame más. A veure, el que sí que ha fet JJ Abrams és signar per produir la seqüela, però encara no se sap si la dirigirà. O sigui, ara, el J.J. Abrams té el que és la saga agafada, el que era el Rick Berman abans a, eh, a Star Trek, ara ho té el J.J. Abrams, i ell doncs, pot decidir si dirigeix ell, si ho dirigeix un altre, al igual que a qui li dona el fet de poder fer una sèrie de televisió, que, bé, es rumorejava que era el Brian Burke, eh, que també forma part de l'equip creatiu d'aquesta primera pel·lícula de Star Trek. Un dia hauries de fer una plantilla i dir-nos tota la gent que té en JJ sota seu, els seus sí, homes sí. de confiança, Què perquè... dir, sota seu? per sota seu. Ah. El... Bé, bàsicament són Robert Orsi, Alex Kurzman, que també són els creadors de Fringe, i el Damon Lindelof, que és el de Perdidos. Ara mateix aquests són els, els, els tres bàsics, el Brian Burke, que també està per aquí pol·lulant, que no se sap ben Perquè bé què són, fa. també igual que el compositor, que l'utilitzen tot el que fa el Michael ell. Giancino, sí, sí, sí, per ser un dels compositors esplèndid. Eh? I he llegit aquesta setmana que utilitzarà, per la banda sonora, mm, o sigui, inspirat amb el tema de la sèrie original, més Jerry Goldsmith i James Horner. Eh? Vol fer una mica de barreja de totes les bandes sonores que s'han fet a Star Trek. A tot això, jo no he acabat la meva notícia. Continua. A més, els que manen a Paramount han expressat la voluntat que William Shatner mm. faci un cameo a la propera pel·lícula de Star Trek. Perquè estem molt Perquè... enfadats que no hagi sortit. Exacte. I ell també. I, ell, I ell, també. el primer. <laughs> Què més? Uh, canvio totalment de, de tema. Jennifer Love Hewitt, que... Ens agrada molt, també. Ha de cuidar el seu xicot malalt. Malament, ja comença la relació. No, al revés, bé, bé, cuida'm. Jamie Kennedy, que interpreta el psiquiatre paranormal, també, que sent els morts entre fantasmes, és a casa recuperant-se d'un atac de pedres al ronyó. Kennedy, qui va desvetllar els romans amb Melinda a principis del mes passat, ell mateix va dir estic enrotllada amb la que fa de Melinda, Gordon, Entre Fantasmes, va començar a sentir un dolor agònic mentre gaudia d'una estada romàntica a Mèxico la setmana passada. Mentre gaudia jo ja m'he imaginat una altra cosa. <laughs> I <laughs> en Jacint també. Jo m'he imaginat tres coses de cop, imagina't. Ostres, quina imaginació. Sí. Tres de cop, creïble. La parella va haver de tornar a Los Angeles eh, pitant i Kennedy va anar directe a l'hospital. Ara ja s'està recuperant. Què més? A Allison... més, a, a, aquí aquests, quan els dos es posen de baixa, no hi ha sèrie, clar. Clar. Problema, això. Puc fer un comentari? És... <laughs> No. <laughs> Vale. Com ella és productora, directora, mm, maquilladora, atrezzo i de tot, sí. fa tot. Jo doncs... crec que doncs. farà com Clint Eastwood aviat i posarà la banda sonora. Sí, cantarà i tot. El, de Daldo de Pecho. Clar. <laughs> Era això? No, era ah. pitjor. No, no, clar, aquesta era mm, per, per Vinga, tots els públics. continuem amb una dona, Alison Hannigan, d'American Pie, us en recordeu d'ella? Sí, com conocía vuestra madre. I com conocía vuestra madre celebra l'aniversari amb el naixement de la seva filla. Que millor, ens alegrem per ella. Hannigan, que també surt eh, com Com conocía vuestra madre, va donar llum la nena Satiana. Aquí ja el nom ja falla. Mm. És com Satan, però... Per cert, ara que dius això, des de molt contents que estrenin Dragon Ball en català que no ens hauran de tragar les merdes aquestes del Piccolo, la mare que els va... Eh? I si no, podrem escoltar Satanàs Cor Petit. Almenys serà un trunyo de pel·lícula, però podrem escoltar Satanàs Cor Petit. <laughs> Molt bé. Ja està, fet aquí la meva reivindicació patriòtica, podem continuar. <laughs> Kamehameha. Kamehameha. En fi, que la nena eh, va néixer el 24 de març, el mateix dia que va néixer la seva mare, però amb anys diferents, està clar. Eh, Home, si no hi hauria un problema. Aniran... Eh, bueno, la ciència-ficció, Hannigan havia mantingut en secret el sexe de la criatura fins al seu naixement. Ara potser podrà concentrar-se més perquè va declarar al programa de l'En de Geners el febrer passat, jo ho vaig dir aquí, que també que no podia pensar amb claredat durant l'embaràs. Us en recordeu que semblava un koala marejat i no sé què? Doncs això. Hannigan, que té 35 anys, i el seu marit, Alex Denisov, eh, recordem que es van conèixer al set de Buffy. Hmm. Hmm no el tinc present a l'Àlex, aquest. Eh? No, jo tampoc, tampoc. Isaiah Washington, el recuperem, però Home. no per una bona cosa. Ha de deixar, sí, ho sento, ha de deixar casa seva. L'excirurgià d'anatomia de Grey Preston Burke, a qui van eh, va, anava a dir en anglès, <laughs> aquí van acomiadar d'una manera vil i, i, i baixa, ha hagut de marxar de la casa de Los Angeles. De... <laughs> Fan fora de tot arreu aquest home, eh? Sí, eh, d'acord amb una ordre judicial per impagament de lloguer. El llogater de l'actor va posar la denúncia el 24 de març després que Washington no li pagués li deu 5 mesos de lloguer que sumen 100.000 dòlars. Home, que no té feina. Home, és que li van cancel·lar la Mujer Biònica, també. Més a més, esclar. És que, clar, és que pobre, pobre, està sí. paro. Sí, però té, té dos uh, mainaderes. Bé, Bueno, o sigui, dos... No, dos, dos, bueno, dos mainaderes, digue-li mainaderes, digue-li... <laughs> Té dos xatxes. Xa, xa, xa. L'acte i la seva dona han marxat voluntàriament abans que vingués la policia a desallotjar-los. I per què sabem que té dos eh, assistents eh, assistentes a, a casa? Eh... Doncs perquè són elles les que es carregaven les capses. Oh, clar. Només faltaria. <laughs> Que les carregaries o sigui, tu, no, no, perquè, les perquè les tens. Clar. No tens diners, doncs pues, pues, pues, uh, acomiada les pobretes, em sap greu. Home, no. o sigui, prescindeix de lo prescindible mm. i, i, i queda't a casa. Clar que també la casa deu ser espectacular. Mm. En fi, Josh Harnett, que ingressa a l'hospital per un desordre gastrointestinal, dit així. Avui tenim molts eh, hospitalitzats, fatal. eh? Ja veus eh? Fatal. El tema està... Avui fatal. Sí. Harne, bé, aquesta setmana fatal. O sigui que es tirava pets, punta pala i a tot arreu. <laughs> És un problema. Sí, pobre i cagarrines... Que quina imatge, veus, George Harney d'arriba sí, sí. a l'hospital i... No, i que ja, ja té els ulls petits. Tinguent gastroenteritis ja no sé com deu ser. un oriental, no, no. <laughs> És George Harney. <laughs> La qüestió és que ha estat sota observació mèdica uns dies per una gastroenteritis eh, que li va bueno, sorgir de cop dilluns passat. El lector de 30 anys estava gaudint de la nit a l'hotel... Hosti, tu... Sí, clar. L'hotel, famós. Com devien quedar els llençols de l'hotel, per <laughs> cert. Jo no crec que estigués al, a l'hòbit, en fi, al llit. Chateau Marmont, a l'oest de Hollywood, quan de cop es va començar a trobar malament i un amic el va veure fatal i a quarts de dues de la matinada se'l va endur cap Molt a l'hospital. Uh, Hernet va ingressar al centre mèdic Cedar Sinai i segons el seu representant diu que és una malaltia freqüent i tan freqüent. A més, Hernet es veu que ja va tenir el mateix problema en la producció de l'obra de teatre Rayman al West End de Londres l'any <laughs> passat. Fent de Rayman, ell. Jo oh, crec que aquest noi uh, fa barreges de beure i menjar que no s'han de fer. Exacte. Sí, I sí. per això li passen aquestes coses. Acabo ja ah. i ens alegrem perquè Tim Allen, l'especialista en personatges nadalencs divertits, ha tingut una nena. L'actor està pare per segona vegada a l'edat de 55 anys. La dona de Tim Allen, Jane Had... Ashduk. Ah, Ashduk, eh, bé, Ha donat sí. a llum una nena de nom Elisabet A Los Angeles, el bebè ha pesat 2 quilos 640 grams. Tim Allen té una filla més grandeta, Catherine, de 19 anys, del seu anterior matrimoni amb Laura Deibel. Molt bé, doncs amb aquesta no sé si us han agradat notícia. les meves notícies, almenys no eren falses... Eh... Però jo ja ho he dit, que eren falses. No, no hi havia notícies de, de l'April's <laughs> Fall. Molt bé, doncs eh, fins aquí tenim el tema de les xafarderies i el que farem serà anar directament a les sèries. Sèries en obert als 40 minuts. It seems today And all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old-fashioned values on which we Doncs parlem de Padre de Família simplement perquè recordem que el diumenge passat als Estats Units es va emetre el capítol Not All the Dogs Go to Heaven. Encara no l'hem pogut veure, però el veurem aviat, que és el capítol en què tots els actors de Star Trek, la nova generació, es reuneixen una vegada més i bé, recordem que va ser una idea del productor de, de Padre de Família i fan de Star Trek, David Goodman, i que ens mostra com l'estiu i la seva família van a una convenció a Quahog de, de Star Trek i com que l'estiu no aconsegueix que cap de les seves preguntes eh, pugui ser contestada pels actors, el que fa és construir un teletransportador i transporta tots els actors de la nova generació a la seva habitació. Bé, mm, tenim ganes de veure aquest episodi i quan l'haguem vist el, el comentarem. Que per altra banda també s'ha confirmat una nova paròdia de Padre de Família de l'Imperi Contraataca, que jo crec que les paròdies de Padre Famílies de Star Wars són molt millors que la última trilogia de, de George Lucas és més, crec que haurien de fitxar l'equip de Padre de Família si volguessin fer les guerres clon i aquestes coses, perquè eh, bé, és igual, no té nom el que està fent aquest senyor. Eh, doncs bé, que ens alegrem molt d'aquesta propera paròdia de l'Imperi Contraataca, ja que la de la Guerra de les Galàxies va estar molt i molt bé, la veritat. Uh, canviem de sèrie, passem per Vampire Diaries, que és una sèrie que s'estrenarà l'any que ve, que ha fitxat un gran actor. Bé, la Marta suposo que estaràs eufòrica. Ian Somerhalder, eh? el, el boom de Perdidos. Oh, oh. Sí, oh. oh. els efectes tan bons! Sí. <laughs> Bé, doncs que recordem que és una sèrie de, del canal CW que s'estrenarà l'any que ve i bé, suposo que degut a l'èxit de pel·lícules com Crepúsculo, sèries com True Blood amb temes de vampirs, doncs una altra, una altra sèrie de vampirs, en aquest cas un adolescent que s'enamora de dos germans vampirs, un de bo i un de dolent, que estan en guerra per l'ànima de la noia. Doncs Liam Somerhalder sortirà en aquesta I sèrie. el guionista és en Kevin Williamson. És veritat, el de Dawson Crece i eh, la saga Scream, etc. Sí, sí. Uh, per aquells despistats, 4 uh, eh, està rematent la sèrie Masters of Horror, Maestros del Terror, els dissabtes uh, al voltant de la mitjanit, allò cap al tard, està emetent la primera temporada, no sé si farà la segona, perquè em sembla que no, no l'ha fet mai, recordem que és la sèrie Mick Harris, i curiosament els dilluns, també tard, allò la matinada també al voltant de la mitjanit, està fent el que és la successora de Masters of Horror, que Fears Itself, que aquí no sé, li han posat un altre nom. Ah... Uh... Sí. Ah, no me'n recordaré. Si ho miro jo, però és molt dolent. Bé, diguéssim, és la successió. Hi ha alguns capítols que també estan dirigits per eh, directors Sí, però el nivell diem que és... Mm. Clar, bueno, no hi ha John Carpenter dirigint capítols, eh? ni Joe Dante, això també és veritat. I anem per una altra sèrie, ràpidament, que és Com ho conocía vostra madre, que tenim una petita notícia. que recordem que està començat la quarta temporada d'aquesta sèrie a la sexta, a les 3 de la tarda aproximadament. Que el Donald Sutherland, que bé, després de la fin de finiquitar d'Irti Saximoni, eh, farà de patriarca amb una nova sèrie la propera temporada que es diu The Eastmans, que és una família de metges en aquest cas. Serà una cosa més humanitària en aquest sentit. I que una altra sèrie que es va cancel·lar, que era Kyle Xig, doncs, el seu actual ja e té nova sèrie que es tracta de Eastwick, que és la versió en sèrie de la pel·lícula Les Brujes de Eastwick, aquella pel·lícula en què hi sortia el Jack Nicholson, la Susan Sarandon, la Michelle Pfeiffer i la Cher. Doncs eh, hi sortirà el, el, el que és el Kyle. De, del Diguen Kyle que farà el paper de bruixa, ella. Bueno, el ell, que... ell farà de bruixa. No sé, potser falta el, <laughs> el de Jack Nicholson. No, espero que no. Uh, doncs el que farem seran res, aquests minutets que ens queden per acabar el programa la mini tertúlia d'aquesta setmana. He's like my Chloe shoes, Betsy oh. bag, oh he's cute. He's my Marc Jacobs shade, Prada shade, what's his name? No és de la banda sonora de Street Fighter, és de la banda sonora de Confessioners i una compradora compulsiva. Aquí hi ha un que ha anat a veure Street Fighter. Mm, agafa't encara. Vale. Bé, uh, Marta, compra... Confessiones d'una compradora compulsiva, pel·lícula aquesta de la Isla Fisher... És una pel·lícula que en principi critica el consumisme, mm -hmm i que tracta un tema molt seriós que és l'addicció a les compres i jo quan vaig sortir de la pel·lícula vaig pensar ostres, m'agradaria anar de compres o sigui, crea l'efecte contrari, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, totalment, almenys amb una dona. Uh mhm. -huh. Sí, sí, perquè clar, Louis Vuitton, Versace, Gucci, eh, tot allò allà, i dius, ostres, jo no hi arribo, no? I penso, i com ella, amb, amb una publicació mensual, uh mhm. -huh. amb un article, pot comprar-se tot això. A veure, la pel·lícula és molt fantasiosa en aquest sí, aspecte sí, i en molts sí. altres, vull dir, eh, és una pel·lícula que... No Però li... penses, mira que guapa que va. Eh? Sí, sí, sí. Molt tota, bé, molt Tota bé. la pel·lícula molt, molt mona. Molt guapa, molt mona ben conjuntada, tot el molt ben posat. El que trobo ara, seriosament, mm. eh, és que tracti, suposo que és, bueno, és que és una comèdia romàntica, no? Principalment és que tracti tant de puntetes aquest aquest és un tema molt delicat, l'addicció. Al... Sí, però és, a veure, és una pel·lícula que era, el que vol ser primordialment, crec jo, és una comèdia romàntica. Ara tots ho fan bé, eh? Sí. Tots ho fan força bé. És Menys va... el, el xicot aquell pobre que és un... <laughs> és l'actor florero de la peli. Llàstima que, per exemple, el que és els, els pares d'ella, tant el Joe Goom i el John Cusack, que oh, tenen, un, tampoc. clar, tenen molt poc pes i jo crec que hagués estat millor que haguessin tingut un protagonisme més alt. És una pena, no? Però és una, vera, una típica comèdia romàntica i el del consumisme que allò sí. molt secundari, eh? eh en uh, Jacint, tu has vist Street Fighter? Sí, he pogut gaudir aquesta nova obra mestra del cinema. No, és broma, és molt dolenta, <laughs> no hi aneu. Vols dir? Estàs segur que és molt dolenta? Uh, eh, L'ombipat de la pel·lícula és que comença seguint una pel·lícula sèrie bé sem, sense res més, però a mm. mesura que va avançant vas veient que jo va decaient més, més, més, i al final ja és una voràgina tal que sembla que estiguis drogat completament. I la protagonista és mòbil, què? Uh, no mou la cara en tota la pel·lícula. Quan plora li tiren, li tiren les llàgrimes al damunt, perquè el millor és el que fa dolent dolent, mm. és, eh, és l'únic que em menys El de Mujeres Desesperades? Sí, mm. l'home gay encara però... Sí, perquè aquell és bon actor. I s'ho pren a, a cachondeo, però veus que la Christine creu que aquesta s'ho mm -hmm. creu. Clar, I dius, és el no, problema. tu no ets un li, nena. <laughs> ella, que, bueno, la pel·lícula, evidentment, no es pot prendre seriosa ella mateixa. No, no, i les escenes d'acció, això sí, són bastant recomanables, però el que és argument em sembla que està apuntat en una servilleta Fracàs de paper. Fracàs merescut, eh? Sí. Doncs res, eh, deixem el programa aquí. Eh, Jacint, Marta, ens retrobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Exactament. També tindrem a l'Aram. Jo mateix també, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vos... Arbat, eh, sí. M'acomiado de tots vosaltres. Jo us deixo amb el que serà una de les estrenes de la setmana que ve, la banda sonora de Dragon Ball Evolution, que ha fet un senyor que es diu Brian Tyler, i no sentireu, no sentireu allò tot, ah, les boles, a drac, no, sentireu aquesta, aquesta altra cosa. Vinga, fins la setmana que ve.